urte zaharria gura egina, urte berriari egurra emaiteko tenorea beraz zitz eta putz emankizunaren lehen eguna, 2000 eta emezortzi urte untan, eta jadanik abisatzen zaituztet ez da aldaketarik izanen urte berriarekin. Eh? gai interesgarriak, batzutan biziki, eh, hori kronikalaria esker sustu, tapsurdo, triste, grabe eta zozo hori ezinbesteko. Orduan hasteko urte berriarekin, enpresek, emendaketak egiten dituzte, bo, lantxarienak gutitan, presionak aldiz, hain mitzetan bankuen, enpresak emendatzen dira asurantzak gasa elektrizitatearena eta urten ere izango den aldaketa frantzian aski argiki irakusten, irakusten duena nun duen interesa gobernu batek autoarekiko aldaketak adibidez. Autoaren kontrol teknikoaren aldaketak autoa dugunok, badakigu, zer den batzuentzat urtero, batzuentzat bi urtero den kontrol hori, pagatu behar dena, eta sustu tonotik obrak egin behar direlarik lanak otoen gainan, horreindik ere gehiago pagatu behar direnak. Bo, entzun nintuen, eh, izango zirela aldaketak, baina zemak izahatzak hauek baitira, nahi nituen zuekin partekatu, jakinen izaiteko informazio gisa, eh? zuen auto espada moderno horietakoa kontxilu bat maiatza joan kontrol teknikoa egitera. Iuneko hogeiaz, datuko dira kontrol teknikoaren presioak. Sei urte baino gehiago dituzten autuek urtero egin beharko dute orain kontrola. Eta rigarri eta absurdua, ere autoa konpontzeko, hogei talau oren bakarrik ukaren ditugu orain. Ha, ah, eh? Fitein behar da, eh? orain arte, noski hilabete bat bazen, ez nahiz hori gehiago, orain bintzat hoi talau oren bakarrik balioko du lehen kontrola kontra bisita haintzin arriskoa eun ta hogeita amabost euroko isuna izango da, eh? poliziak eh, harrapatzen mazaituzte. Horrez gain, zorrotzagoak izanen dira autoekin, auto zaharren zat xantzaguti, eh? bizirik ateratzeko hortzik, kontrola punduak doblatuko baitituzte. Zer aterako da hortik, eba inbeste obra egin behar autoan eta oberena izango dela auto berri bat, erostia, biztan da, autoen merkatoa martxarazi, behar da, sosa dutenentzat behintzat. Dena den, Macronek errandu emezala, eh, txio batean, naski, urte berri hontan momentu zailak izango dituzue haintxegur. Duda momentuak ere, baina ez inoiz ahantzi frantxez nazioa gira obikitzen ditzen gira, ez, hori erranik, guai. Aurten ez mika ez tamendatuko, etxe bizitzarako apel laguntzak apalduko dira, jendea lanotik, lanetik kanporatzea erreski egiten alda, karrikan bizida jendea oraindik eta bizitzen segitzen du, edo hiltzen, bo. Errefusiatuak ez dira honartzen, aberatzenek 5 milioi euro zerga gutio paatuko dute, ISFa kendu baitute bainan, frantxez nazioa zarete. Gaurko txioa eretzen gaizki, eh, Macronena, etorri naiz erraitea, erraitera, Europa berriz heldu da. Ba, ez du deus gehitzeko berak eh, ez du deus gehitu horrekin aski da. Demista putz, utz, hitz, hitz, eta putz. Eta bestalde ere, uh, bon, haste buruntan hainit zaipatu da. Elura? Eh? Eh, hori eh? aparte, lura eginduela haste buruntan, Euskal Herrian sasoin berri bat ere abiatu da haste buru untan, ebe maskara dena. Muskiliarek lehen eman emantzuten atzo, eta Twitteren kabana haundia ere berriz txiokatzen hasi da. Badu zonbait urte Twitteren ibiltzen dela kabana haundia, beltzen nagusi dena kurtero pertsona desberdin batek. Errola bere gain hartzen du, eh, errietan. Interneten aldiz, batek eramaitu maiten duen aski. naski. Twitteren eta Facebooken aurkituko duzuek abana, ez du da, kitzikatzea dirudienez ez da da gustukoak ditu, eta beberekin hitz egiteko parada bat duzie horrela. Justuki ere, urtero ateratzen den artikulua, manesaren gida, amargo gomendio maskaradetan ez galtzeko gisan. E, eh, bai, egia da, manesen komplikatia dela, eh? maskara joitia eta holako, ama pundu idatzi zituen dola zonbait urte uh, eh, uh, ah, zitut bere izena eta behor hatso maiten alditu zide, beraz, adibidez godalet dantza, zer den espikatzen dute uh, ofizioak, uh, maresalen ofizioa sorrotxen ofizioa buamena, zer den, nordiren nun jarri behar den maskarada batean, ez soberakitzikatua izaiteko, izaiteko adibidez, olako kontseiluak gogoratzeko argmentala irritiki bat da, zuberoa, adibidez. Eta sustut, manesak garela, behelaino artean, hori azpimagatzeko artikulua atxemango duzie zuzeu.eusen webgunean manesaren gida amar, gam, amar gomendio maskaratetan ez galtzeko deitzen dena. Itz eta putz, putz, itz eta putz, itz eta, itz eta, itz eta putz, putz, itz eta iruten ari nuzu, laster gaipatuko dugu bosminturen buruan Francis Bidart gure kronikalariarekin. Oinan lenik eh, be urte astapenuntan ere eh, musika munduan badira olako eh, be talden arteko kopiatzeak, inspiratzeak batzutan aipatzen dira, me batzuentzat plagioa da, eta lana del rei artistak be radioed taldearen kantu bat kopiatu luke, entzun parte hau astapena bakrik. Finally, I'm crossing the threshold from the ordinary world to the reveal of my heart. Undoubtedly, that will. Take the dead out of the sea and the darkness from the heart. This is my commitment. Beraz, jaioedek hau entzun eta errandu hau gure kantua da eta kopiatu duzu eta be, artista honek randu hauzitan bukatuko da fera beki joango da originala, hemen entzun ea atxamaiten duzien urbiltzea aipatzeko berdin egumatez hau ere franzizekin just like perfect body. I want a perfect soul. I want you to. Radiohead taldea, Creep tal kantu famatuarekin, espaliko alerogita margerren amarkadakoa, eta mm, berdin uh, lana del reiek uste zona antzia zera, benen, horako kantu ere. Zaila da, ez zurbiltzea entzuten dugularik e, zer sortu duen e, beste artistak. Hauzi bat, gehiago, zer behar zen besterik. Bostak eta laurden orain eta be, gure sartzea dugu gure lehen kronikalariarekin. eta txaldeuntan eta be, urteuntako 2018 urteko lehen kronikalaria gurekin Francis Bidar, eta txaldeon? Txaldeon, urteko lehena biniz. Eta bai, nola, nola bizitzen duzu hori? Ba, untsa, untsa. Ba, behar dira lehenak ere, ba, bai. denak, eta lehenak azkenak izan menen zirela du bazen Bai, bazen kantu bat. Kondatu daukute ekipitan. Lehenak azken. azkenak lehenak abada ah, kantu bat ere? Be, zakit, eh, ba, eh, el zaitola... Nik atesima nik esi Ato? <laughs> Eta zer zion, horretzira edo? Ebe, eh, oa, fren, niko, niko kompreitu dut zela ez ez lehenik, lehenak azken ezariko zituela, eta zela lehia hortan sartu behar eta Ah, ebe, ame Enek uste dut, eh? Iztakit, Nikola, hori or, iztakit zer gai nuntzen zer, zer ah, Jesus zerbait da hori intxiskuzistoren gomen joeta ikbat, ez gomen joeta ikbat, minen antzia dute zua egia egan ez gehiorten sartuko zen, eta ez batzute. Informazio ona emanen. Bazen, euh, Francisas, orain, euh, les derniers seront les premiers. Voilà, les premiers seront les derniers, hori da. Les derniers seront les premiers, ezakit. Ah, bada? Bai, bai. Hori, hala. Ezakit norkiten zuen kantu hori. Celine Dion, te? Ah, Celine Dionek. Hala. Txuzu referentzia interesgarriak ditute. Eh? Hala, <laughs> zertan giden. <laughs> Zerstapen untako elizatik zelin jane Be bai. Bo, ebe, guk alere eh, eh, atxaldeuntan beste zeita ipatuko dugu, edo zuk justut, eh, bai, kantu me... batetik abiatuz. Kantu batetik, ben, elizatik ezain urun, egeran, Pierres Larzabal izaten dugu piskata ipagai, hemen. Eta kantua, kantua iruten ari nuzu kantu famatua, eskal kantu tegian, Azken aldean egin gara da, ez da bai nintzen pentsatzen. Azken aldean haipatu ginoera oi pelio-pelio eta irule eta historio, mm. beti historio horien inguruan nabila lan, nia hor ere. Uh, iruten ari diren uh, emaztean eta tristezia horren, eta piskat mundu horren, tristezia horren ez, eta triste irutia horren. Irut lehen, uh, ah, mundu horrek, irut di horrek, eramaiten gaitu, lengo lehengo garai go da eta eta iruten ari nuzu guk kantatu ginuen ere magirekin eta ospetsarra bildutuko ekin eh, ah. uh, zerian uh, den kanalduden ba, joko zuzo bat asmatu ginuen horrekin eta apolita zen eta ez ginuen txekoan pentsatu hanbeste uh, eh, TVP-in, uh, eh, tupin pasatu zuten gero hori eta mm. kanaldudek bat zekutan gauza bat ditu gero niko utzatu nituen hanbat jende ah, ze, hoi, ze kantariak ziek eta bakutsa bere silaben arteko joko bat asmatu ginuen horrekin eta bai, bai bakotsak erra, besteari rapustua eta, eta azkenean egia jostatzeko egin zela, baina <laughs> telebistan batzateko eta maitz espada. TVPI, voilà. Eh, tupi deitzen jozu? Tupi, ba, lagun baten amatxik gaitzen zen, voilà. ez duzia, tupi etxen zek. <laughs> eta, gertik beti tupi deitzen puita da. Ba, ia. ordean, iruten harina enuzu kantua ipatu nahi zinen dako? Hala, iruten hain uzunik, besti eta maite bala kantua, bera, ara, simbolika hori e, eulearena, amodioaren e, urhuntze uh, hori, eta, nik beti piskat bazteretik hartzen ditut, eta hor, e, hori kantatzen uh, nuela, atseman nuen, uh, justu, uh, Pierre Eslar uh, uh, eta uh, Pierre Eslaritonek atera zituen, uh, Pierre biziaren hor bada, Pierre Eslar gontzen azparnen, hamar bat urtez gerla onduan edo gerla denboran, berroita bitik eta berroita apapreso, nombait. Apestu eta gerlara joan zen eta gerla preso egon, kasikan hil eta berri sartzen azparnen bikadio bihurtu zen. Eta eta hemen idatxitu berazortako bordasuri antzerki, fen, hain gauza hemen egin ditu, antzerki lana, langileekin ere lan eh, hainitz egin zuen, zantzutuen bisail uh, lana eta eta kultura pixkatedatzea hemen inguru gotan, eta eskual kultura ze. Eta bere horitzapenetan, aipatzen iten du, badapa sartze bat, nuiten duen azparneko horitzapenak, eta azparneko jendeen horitzapenak. Eta bapatean, aipatzen du, ale liderako bat, eta hori, of, eh, kasik, eh, irakortzeko taniz, eta ni baino hobikio kondatzen du historioa. Eta ikusko zu kantuarekin lotura bat bat duela. Ze. Kondatzen du, aleli izeneko horren kantua eta hasten da beraz. Bizkitartean oroitzen naiz egun batez zelaiko plazara deitu nindutela. Bitoriaren ospatzeko egin nahi zuten bandera goititze batera. Tanteeneko ostatuan aurkitu nuen gizon multso bat bildua, aleli deitu behereko zelaiko gerlari ohi medailadun batekin. Hene sotana ikustearekin, aleliri gogoratu zitzaion batzuetan entzuten den ejantza aja erregeak eta apestak dituguno, beti gerla izanen dugu. Eta bota zuen niri buruz. Hau apesaduk, honek, behar dik gauk hil. <laughs> Eta lagunek bere ala mustu zioten, eganez, ago isilik gizona, eh, gure komandantea duk, lachzabal apesa. Eta alelik orduan, bon, lachzabal, ez daitugu hilen, baina gurekin trinkatzekotan, eta azkenean uh, eh, iardetxin nion, uh, beti, gogotik eh, trinkatuko nuela harekin, baina frantzir bandera goititza lamak la kantatu behar zenaz geroz, hari zoakiola, gerlari ohi medailadun gisa, kantu, kantua hastea. Baietz, eta baietz, denak elgarrekin joan ginen pilota plazarat, kantua hasi behar izan zuelarik ordea, alelik, etzezakeen nehondik airea hatxeman, eta azkenean atera zuen, ginuela denek ginakien bertze kantu bat kantatzea. Horra nola, zelaiko pilota plazan, frantxez bandera altsatu ginuen, denek batean kantatuz, la marzia ordez, iruten ari nuzu. Hala, historio, Pierrez Larzabalaren historio, nik irri gina nuela, eta mm -hmm. iruten ari nuzu, eh, kantatu zutela, airea ezin, marzei ezaren airea ezin horretuz. Anekdota, simbolika undia duen anekdota azkenean ez? Euskaldun batzu frantziaren eh, gorda ipatzen edo garaipena... Eh, ospatzen, baina azken Euskaldunak eh, dira beti. Hori da, eta apesaren ez nahia, baina apesa ere uh, erresistentzia iztana, eta beraz, te hor bedian lehen onduan behar, eta, bai, bai ikartze baditu hain izgauza, eta nola berak bestia, bestia bere eh, zentzu honian karesatuz nola bere, bere ganatu zuen, eta azkenean, ebe, eh, ara, bestia, petxero, ez petxero galitzen menen, azkenean ez daki ez, eh, airea ez daki eta hitzak ere behar bestazki, maz ez du raiten hor binen, airea ipatzen du binen, ez da segur, frantxez himnoa ezagutzen zuten ere ez. Mm. Eta gainera, balite, ez da, ni randotate ez frogatu, berba, batzuek, badakite binen, irut, iduri luke iruten ari nuzun hartu nuen eta da, ikustea, afe iringarria da. Ikustea banderaren altxazeti hariaren tiratze hori eta iruten kantatzen ari, piskat kilua tiratzen balute bezala, frantzis bandera hor. Baina, uh, eni batek handaut, uh, eh, iduri lukela, eskal gerladien eh, dei kantu bezala edo hori elgar ezagutzeko zerbait gerladen boran aire hori baliatuko zuketela edo, ez dakit, ba, hori ez hori botatzen dut hola ez dut bate frogatu, ez dut atxe bat mm. neuren. Ze bigarren eh, gerlan edo? E, ez pentsa, e, ez dakit beh, ala ez dakit, lehen edo bigarren gerlan mm. den, edo zertan menen eh, irutenek izan duela gerladien bilzeko himno bat bezala edo izan dela zeit, ez hori, hori ez dakit, ez bai. da, batek aipatu baitaut, ez dut, bai. ez dut froga bez. Ados. Ola mm. botatzen dugu irratian. Baina bestia bai. Beranez bai, bai, ez da. Bestia, eh, gero berrik bestia ere biar jarzabareko natutako historia da, bat zetan badaki bere errealitatetik badira hola anekdota mm. batzu liburu bere horretzapenetan. Ez da gizu zinez egiak diren edo berak eh, berak numeite realitate bat eta eta bai, iratu dituen eta bere hori ere Mm. Nik hartzen dut egiatzat behinen. Nik hartzen Aleli hori <laughs> bizi izan dela bai, hori eh, existitzen zela, nik galdegin nuen, eta mm. hemen dira hono batzua horitzen direnak, hortaz, bizon hortaz. Historia idazten duenak du historia egiten, azkenen? Hori da, mm. hori da ere. Iruten ari nuzu, noren eh, nork kantua da bakizu, errikoia da? Ez bai, kantu xarra da, ez dakit, salabegiren liburuan agertzen zen emeritzigaren mendean jaanik, eta Ba, kantu klasikoetan eh, finkatu da, ez dut uste gilerik mm. emana zaion. Ebe untsa hor txe anekdota polita, lagzabalena eta iruten ari nuzu eh, berriz hartua izan da, kantari dezberdinek kalakanek berriz hartu du, eta kepa junkerak ere uh, Mikel Bose bai. Miguel, Miguel Bose. Miguel Bose. Ez, bat ere ez, zer da flamenko, da ez, bat ere ez, zer da, ez uh, eh, kantari muta da. Ez dakit egia jan... Uh, Egiak eparunkerak hainitz Dulce pontezekin eta hainitz kantari desberdinekin egin dituela hola topaketak eta... Italiak, uh, eh, kantari bat, bai ez dakit uh, Miguel, Miguel Bosé deitzen dena. Ba, akit entzuna izan dutala iruten versio hori, baina... Mm. Batkit bat asiarri dena ere, badira... Mm. Ba, badira zumeet, zumeet, Egamun nek ere kantatu izan dukela hori edo Pusible da bai. dut, Pasena afagoko kantu sahar bat da hori beraz mm. Kantatu izan da, eskuinta ezker Ebe horrekin, horrekin agurtzen gira horrean, Francis Ados Francis Bidar, tizan bi hasten burian berriz alkartzen gira Adio Eta joik, bai querida, haré dura duda la dira kontsolaturen zira oi denborarekin kontsolaturen zira Sokantua kantua eta laste erritzeta gorputz areta lorea izango da gorko gomita Euskara Bentura ipatzeko. Gazte espedizio bat antolatzen dute, udauntako ustailean hilabete bat kasik, eunta gaztei, eunta hogei barkatu gaztei zuzendua, masai eta mazazpi urte artekoan, Euskal Egiaren itzuli bat guti gora egiteko oinez, eta horrein danik izenak emaiteko tenorea baita laster xe eta sunak bostak mementuz, Euskal Egiatetan berriak zurekin maite lepaia. Arestihunen Züle Güssiera. Euskal Herigune Alkargoak urte bat bete du, barne antolaketa handi egaltegin du urte honek, eta kotie esenaro hendaiko pez eta Euskal Alkargoak olehendakai ordaia entzat bimila hamazazpia urte estrategikoa izan da. Elkargoak bimila hamazortzian aldiz kompetentzia habo hartu beharra du. Alerta holian da departamentia bereziki bortu eskualdetan, elhur hanitxe egindialako lurta arrisku askarabada eta katiek beharrezkoak dia burti hoietat juiteko. Garraioetako ministroak galtegin dio SNCFI azterketa baten egitia igan hilabetian izan dien pana, trenen beanta eta beste gertakai frankoen ondotik inkestaen lehen bilduma hitzemanik izan da martxo undareko. Paueko abokatek erabakidi greba mongimentien usti aste arte juntaik goiti igan azzao hogeita sortzian abiatu zian greba justizia ereforma reforma salhatzeko, bai eta e paueko dei hausitegian atxikitzeko hitzemanek izan zaie ereforma hoi konsertazioan eginen dela eta paueko dei hausitegia atxikike izanen dela. Ihautiko sasu abiatzen da Sibioko maskadaekin eta orten muskildiktik abiatu da sasu hoi, denboa hotza izanagatik, jente multxo edera bildu zen atzo, muskildiaren lehen emanaldian ikusteko huai utzuliak jarraikiko du eta dagun igantian maskadak pagolan emanen diar. Eta pilotan berezkoen bezduikako txapelketako lehen partida urhentu da eta luku nausitu zaio zubiatei berrogei eta hogeita hamabost. Istantian bigren partida abiatuko da Simon Lamberraiko da gixanduten duten etzian. Beri hoik eta beste zomai dutu gebranatuko istantian seietan. Petzero, Euskal Igatietan, aldiuntako Petzeroa. Eta erran atarean nik bildu utan ez pedienta, ea mazuta ez inez eta biogune hortan. Marijan, lairigo jeni xarikoa. Petzero, Euskal Igatietan, ortsiralez eguerditan laurdenetan, larun batez goizeko sorsek eta ogoietan, igandez eguerdiak aintzin. Euskal Bizirik, biziren emankizuna hilabeteko bigarren astelenean, Euskal Irratietan eta radiokultura.euz interneteko irratian. Aldimutako gai nagusia. Amap edo laborantza herrikoia sustatzeko kontsumitzaile talde elkarten bidez, baratze gintzan plantatzea. Mendiburuan haien lekukotasunarekin. Bizirik biziren emankizuna urtahilaren sortzian astelenarekin. Arratxeko zazpetari goiti. Bizirik. Utsi mandoka. Baratxuri ere bai, bai, bai, e, baratxuri ere batzuek bai. Aritz gararaga Bartzelonatik. Izkuntza misteriotxua delako. Iñaki Alfaro, Boloñatik. Gerri matista da, tarte sozialak handiak eta gero tandiagoak dira. Leonat Egiazabal, Montevideo, Uruguaitik. Badago, nazien ideologiaren ariari orentikan, el dion jende asko. Lurde zondaga munikeik. Kilen dura handia dago ogia jateko, eta hemen marraketa izeneko ogi berezi bat dute. Mireia Orbegozo, Santiago, Txileik. Liberak indarra galdu zuen, orduan hemen adibidez frutak, barazkiak eta asko, ekarri egiten dira kanpotik, eta importazio horiek orain garestiagoak dira. Eta gorka Mercero Liverpooleik, utxumandoka berhezia kanpoko uskaldunekin aste hartiaikin zazpitan, astizkenaikin lauetan. Itxemandoko! Euskaliratiak.eus, Euskaliratien webgunea. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz. Prentsaz, puntu bat iteko ordua eta berriarekin abiatzeko cna langile guziak kanporatuko ditu eta geizer likidatu sindikatuen arabera. Hau da, orain txetan agertu den titulua jaeran berrian, eh, zuzendaritzak, zeheneako zuzendaritzak abokatu baten bidez eman dio asmoen berri edesa industrialeko langile batzordeari, uh, Kataluniako zehena kompainiaren zuzendaritzak eh, edesa industrialeko langile guziak eunta irurogei kanporatzeko lan erregulazio espedientea aurkeztuko duela jakinarazi dio zuzendaritzak langile batzordeari berrian xeetasunak. Beste gai nagusietan aldiz, orain arte hau zen ere gai nagusi, memoria historikoa sailean, bergarako epaitegiak hartxibatu du elgetako krimen frankisten kasua. Abenduan epaile batek lehen biziko aldiz, onartu zuen frankismoko krimenak ofizio zikertzea, esku politikoa salatu du frankismoko krimenen aurkako kereilen Euskal Plataformak, eta hemen txe, beraz, eh, berriak dio mezala, oinez ibiltzen hasi orduko da elgetako krimen frankistak ikertzeko hauzi bidea albiste, beraz, gerrantzitsua ere gaurkoa. Eta bestalde uh, eta elurtea bideetan, hauzen aktualitatean haste buruntan ere, sei orduz egon nintzen geldituta berririk gabe. Etzegaraten mila laureun pertsona inguruk orduak egin zituzten mugitu ezinik Gipuzkoako aldundiako arra atera du, baina ez du aipatu larun batean gertatutakoa e, larun errege eguna izanik jende asko aterazen bideetara e, lagun eta senideak etxera bazkaltzera batzuk eta oporretatik etxerateko bidea abiatzeko asmoz besteak eta orenak eta orenak geldi gelditu behar izan dira hor bidetan elurretan blokaturik berrian xeetasunak besteak beste gaurko edabideetan alere euskal edabitan nagusi dena ere. Eta Ipar Euskal Herriko hitzan aldiz, titulu hau, etorkinekin taldeak salatu du baionatik pauera igorri zituzten etorkinak, baldintza txarretan direla Maia Fontan taldeko kiteak zehaztu du, paueko aterbean eunta berrogei migrante direla eta bizi baldintzak txarrak dituztela, etorkinekin taldeko kideek baionatik pauera igorria izan zen taldearekin ahemanetan segitzen dute eta haien bizi baldintzen berri hartuz zaien kasuak juridikoki segituz. Uh, hortaz, beraz hemen, Ipar Euskal Herriko itzan, Argian bestalde, berrogeita mar lagun epaituko dituzte, bi hartik aintzina Madrilean epaiketa batean erri, arix, a, barkatu irudikatzea gatik. Uh, epaitegian beraz berrogeita mar pertsonen kontrako epaiketa, bostila beteko presondegi zigorra eskatzen dute bakoitzaren zat. Bi mila eta epaiketa batean publiko gisa erri arresia irudikatzea gatik eta gazte hauzipetuei babesa emai maitea gatik. Eta gaur hasida aldiz de Miguel hauziko epaiketa uh, Euskal Autonomi Erkidegoan ustelkeriari lotuta sekula eginen epaiketarik haundiena da hau de Miguel hauzia Arabako eaiotako buruzagi ui hainitz badira hor hauzipetuta Prokuradoreak horotara eunta emeretzi urteko kartzela zigora eskaera egindu hau geita sei hauzipetu entzat Argian, seita sunguziak, beraz, hauzi hortaz, eta hori loturik ere inbat artikulu. Bestalde, bibiziko kazetari batek kargua utzi du, lan beragatik gizonak baino gutiago irabazten duelako, beste manera bat, salatzeko beraz egoera ezin egon hori, eta mm, Afrika sailean aldiz, mesedez utzi ume Afrikarekin argazkiak ateratzeari, hau da titulua, Mikel Garziaren eh, iritzia, Afrikara bazoaz, mesedez, ez atera argazkiak ume beltze Ekin, gero sare sozialetara igotzeko eh, betiko egozentrismoa mundua salbatzerat joiten zarelarik argian hemen artikulua. Bestalde aktualitatean ere, um, larun bateko manifa bilbokoa eta titulu hau kaseta eusen, etxeratek bilbora joaiteko deia luzatu du kaleek gainezka egin dezaten. Um, hemen prentxorreko baten irudia delarik, urta gilaren amairuko uh, xarek deitu den manifestazioari babesa dio etxerat elkarteak. Bestalde kasetan, aldude eta zinegotzi berria bozkatu eta hau zapezautatuko du kontseiluak berrietan aipatzen ginuen bezala. Amaika garen autetxia bozkatu ondoan urtarilaren zazpi untan, aste beraz autetxiek osatuko dute, uh, eh, dautatuko dute hau zapeza. Media bazken aldiz super prestige, aipagai, dukazuk, eh, be, garaipena lortu du, e, eh, eria, hautsia duelarik eh, geroari begira beraz ere artikulua hemen eta endaian bilkura publiko bat eginen da endaiako biribil gune batean um, ba, antolaketa oroko baten irigintza antolaketa baten inguruko eh, bilkura bat hori biar, seiak terditan duzu itzordua, media bazken txetasunak. Eta zuduesten, gai nagusi bideo bat, eh, Gironden futbol taldeko, toldekoak, e, eh, gatazka batean sartuak, eh, futbol zaleen bat zuen gandik, bon, txetasunak hor zuduesten dituzue, interesabali maduzue. Zerbista putz, utz, huts, iratzia pitz, hitz. Itz eta putz. Musika pixka bat, zonotik gure gomitari lekoa eginen diogu areta lorea, Euskara Aventura espedizioa, gaztei izuzantako espedizioa ustailan izanen dena ipatua intzin, Willis Drummond hori dena kantuarekin. Abendu bukaeran, hogeita bostean, bideoklipa atera zuten. Abendu bukaeran, hogeita bostean, videoklipa atera zuten. Eskenean hortasun bihurtzen, erialurralde utxan. Esten diren mugak ta gehiagin, zabaltzen diren hauak. Eskema simplistak hori dena, nahi nuen aipatu. kantu hau, eh, Willis Drummonden eh, tabula rasa, diskotik, eh, eta uh, bideoklipa atera zuten abenduaren ogeita bostean, sarean ikusgai duziena, eta konzertutan hor, egun hauetan ibilki dira, uh, zemata gira hor, sortzia, Uh, Batxman interneten haien itzorduak bostak eta berreita sei eta gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Euskal Irratietan. Espedizio bat, aipatuko dugu orain, Marga Forestiek azetariaren laguntzarekin, Euskara Bentura deitzen da eta gazteei zuzendua da, amasei amazazpi urteko gazteei, udauntan eginen da, ustailean, eta kasikila bat, naski, unta hogei gazteei zuzendua dena, maule, garazi, orreaga, erriosa ere, gazteiz irun, eta bar, oinez zibili Euskara sustatzeko El buruarekin areta lorea. Elkarte balda, irabazi asmori gabeko elkarte balda, e, eh, elkarte horren egitasmo nagusia e, Euskara Aventura e, eh, espedizioa sortzea da, eta beraz e, e, espedizio hau e, doneiako ebidea jarraituz Euskal Herriko herrialde guztietatik e, oinez igaroko da, e, 2000 emezortziko ustaian. Eh, espedizio bat gazte zuzendua, uh, uste dut uh, urte arteko gazteei, uh, susen zerraiti gana, holako egitasmo bat zuzendu duzue? Bai, be, um, egitasmo hau sortu zen bere garaian boizen, ba, elkarteko kide batzuk antzirelarik e, ikusi zituzten emaitza soziolinguistikoak eta e, ba, ikusi zuten pixka bat nola euskararen jakintza geroz eta e, handiagoa zen Euskal Herrian, e, geroz eta jende gehiago euskaraz mintzatzen zen, baina erabilera e, e, ba, etzen, etzen neurri berdinen handitzen, ez? Orduan, e, e, gaztek batez ere ba, ikusten da erabilera e, e, euskara hainitz da, e, dakitela, baina gero erabileran ez da, ez da ez dute erabiltzen orduan bueno, pentsatu zen ba, egiten alden hau, e, hau e, e konpontzeko pixko bat e, e, euskararen erabilera e, indartzeko eta beraz egitasmo hau atera zen. E, e, inspiratua dago rutaketzalaren e, ideian, rutaketzal da egoa e, Ameriketan egiten den espedizio bat, ez? Eta hortik, hortik atera da, gero helburuak e, edabat ezberdinak dira, ez? Baina piskat hortik sortu zen ideia. Hmm. Ogan urtean, iraganen da espezizio hori, ustailan egin duzun bezala. Oan nunik bai. nora, ironen dira gazte hauek. Beraz, e, ibilbidea segituko du donai joako ebidea, iru partetan eginen da, e, alde batetik eginen da barnekaldeko frantxez bidea, gero barnekaldeko bidea eta kostaldeko bidea ez. E, e, iraganen ditu Euskal Herriko e, provintzia guztiak, beraz, mauletik abiatuko da, donibane egarazira garazira, eh, garazitik, donibane garazitik e, eh, horreagatik pastuz e, eh, iruñara aldera abiatuko da, eta gero e, iruñatik bian aldera hortik e, autobus bat hartuko da eta herriosan geldialde bat eginen da, Don Emiliagako kukulan eh, geldialde bat eginen da, eta gero hortik e, gatzagetatik pastuz, gazteizera, gazteiztik irunera, e, Don bidea barnekaldetik eginez, irunera ino, irunen, irunen trein hartuko da baionara ino, eta baionan e, da kostaldeko bide guztia getxora ino. Beraz, hori uh, espedizio hasiko da ustaiaren lehenean, eta finituko da e, ustaiaren hogeita maikan getxon. Mm. bete bat beraz ez, zazpi azkenean lujalden e, itzulia pixka egiteko azkenean gutxi gora bera? Hori da, bai, oin ez eginen da, e, eh, unda hogei gazteak elkarrekin joanen dira, eta bide guzti elkarrekin eginen dute, eta mm, ara, Mm. Oan bai. gazte hauen, justuki, eta hogei gazte hauen eh, hautatzeko, uste dut, hautaketa e, bat eginen duzuela, orain digoiti? Hori da, e, hemen digoitik eta martxoaren emezortzira arte e, interesatuak diren gazte guztiek e, bidaltzen aldute lan bat eta haien motibapen gutuna e, ba, interneten atxemanen duten helbide batetara e, edo postaz e, Euskal Aventura elkartearen e, bo, interneten ere atxematen alda helbidea, mira Maria mira Kontxa, berroita zortzira donostian, eta horrera bialtzen alituzte lanak, gehi e, eh, motiba pengutuna, beraz. E, lan arabera, e, eh, autatuak izanen dira gazte horiek, eh, lan horiek e, bost e, formatu ezberdinek izaten alko dira, beraz, izaten aldira edo historikoak, edo literarioak, ikusentzunezkoak, plastikoak, edo musikalak, eta mm, irugai gai eh, posible proposatzen ditugu Euskara Aventuratik. Em, horren, horren barnean be gazteek alduko dute eh, nahi dutena, baina pixkat e, nola baitean laguntzeko edo ideiak emateko hiru proposamen egin ditugu. Beraz, gaiak izanen dira Euskara eta e, Zurerria, Euskara eta Itxasua eta Euskara eta Emazteak eta bara, e, iru gai horien barnean nahi duten formatuen gaztek bialtzen alko dituzte haien lanak e, martxoaren emezortzia baino lehen, eta e, apirilean, emanen dira e, ba, autatuen izenak, eta gero ustaian izanen da espedizioa. Hmm. Aukera ere beraz gaztean e, eh, sorkuntza eta talentuak ere hau aintzinen emateko, eburu eh, bai, Bai, hori da, bai. Bai, eta pentsatu genuen pixka dat, bon, zendako, zendako ez e, e, formatu ezberdinak eh, ezberdinetan e, e, aurkezteko aukera eman, ez, haien haien adierazpen ezberdinak e, ezberdinei ba, garatzeko aukeramateko ez, ez bakarrik eh, modu batean edo idatziz, baizik eta pentsatuz, ba, ara, e, musika maitatzen alduen norbaiti edo marrazketa, edo modu modu ezberdinak, ez, ba, denei aukera emateko haien, haien gogoa edo azaltzeko. Ah, beraz, suposatzen dut, egualdeko eta ipajaldeko gazte zuzendua dela, hori, ere? zuzenduago iparral iparraleta egualdeko gaztei, baina baita ere diasporako gazte euskaldunei. Beraz, da, eh, baldintza bakarra, e, parte espeizian partartzeko da euskerazko ezagutzak izatea, beraz, euskeraz eh, erreski mintzatu al izatea, eta beraz, e, edo diasporakoa edo e, berdin unungoa izan, beharkezen ala, gero, ara, ba, e, autatuak izanen dira haien arabera baina hori da hori da balintza bakarra ez euskera euskerazkoa mintzatua ba, errezki e, mintzatza euskera e, ibiltza maitatu barko da askiluza izanen da eta eta zapeta honak az, azpeko eraman barko dira bai bai bo gero untxa untxa tratatuak izanen dira baina bai pixka fisikoa izanen da lere bai <laughs> Areta lorea entzuten ginuen hemen eh, Marga Forestierekin mintzo. Erran bezala Euskar Aventura, eh, ala nola deitzen den, proposatzen duten aventura hau Euskara eta Euskal Herriaren inguruan. Egun hogei gaztek parte hartzen alko dute hemen, eh, ordan izen emaiteak ulektu duzen bezala idekiak dira, oraindanik eh, besetasun guziak eh, haien webgunean, sare sozialetan atsemango dituzue. Euskara Bentura, eh, dena loturik euskarabentura.eus webgunean adibidez. Bostak da berita ma bost, eta putzen. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Bizirik, biziren emankizuna hilabeteko bigarren astelenean. Euskal irratietan eta radiokultura.euz interneteko irratian. Aldimutako gai nagusia. Amap edo laborantza herrikoia sustatzeko kontsumitzaile talde elkarten bidez, baratze gintzan plantatzea. Mendiburuan haien lekukotasunarekin. Bizirik, biziren emankizuna, urtahilaren sortzian astelenarekin. Arratxeko zazpietari goiti. Bizirik! Petzero, Euskal Igatietan, aldiuntako Petzeroa. Eta erran eta herren nik bildu utan ez petienta, ea mazuta ez azen inez eta biurgune hortan. Marijan, lairigoien izarikoa. Petzero, Euskal Igatietan, ortsiralez eguerditan laurdenetan, larun batez goizeko sorsek eta ogoietan, igandez eguerdiak aintzin. Petzero, kantoren buruan berriak maite lopaiekin eta hemen diskoaren izena da birkit kantari eta musikariarena eta kantu hau munduan gertatzen den guzia. Batzuetan Egunkarian Munduan gertatzen den guztia Irakurtzen da Zuetan, egun karian, munduan gertatzen den guztia, bila kurtzen da, bila da. Deitzen den guztia, hau da kantonen titulua eta Birkite Alontxo, deitzen da artista hau, gazteizko bilbotarra berak dionaz eta bakarkako lana beraz proposatzen du disko berri untan. Hemen, deitzen dena. Gaurrekin agurtzen gira gaurkoan. nitze eta putz emankizuna bihar, itzultzen aberriz, bostak eta seiak artean, ordua taldatzen, eta kronikalariak ere, azeneko bidegain gurekin izango baita zazpiak bat ala zazpi, galderazko ikurra tituluarekin seiak mementuz hori xego, euskal